Radio Sova, Sova, Sova. Dobro večer, dragi slušatelji. Ja sam Dora Vujnović, a sa mnom su u studiju dva momka, Alen Lorencin i Nikola Šubić. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. E, oni su iz e, udruge Teatar Scena, pa ajmo prvo malo e, popričati o vašoj udruzi. Evo, za početak, koliko dugo vi djelujete? Pa evo, djelujemo od 2009. godine. E, prije smo djelovali kao otvorena scena Broder i onda smo zbog inih razloga ovaj, promijenili naziv e, u teatar scena. I eto, nas, mislim da nas bilo sedam kad smo ovaj, to pokrenuli i onda sa godinama smo se malo e, skupljali, malo nas je bilo više, malo manje, a eto danas nas je nekih šest. Znači broj varira. E, da. a <laughs> kakve, kakve predstave radite? Kako, jesu sve komedije ili se nađe tu svega? Većinom radimo komedije, a znali smo je raditi. Možda ćemo raditi sada uskoro isto i dječje predstave. Mhm. I dječje predstave. A e, su, ka, u subotu smo rekli, je tako? E, mhm. u Rijeci izvodite jednu predstavu koja se zove Paralele. Jednu predstavu dva put. Jednu predstavu dva put, tako je. To, to ćemo pustiti za kraj. <laughs> E, a paralele, s čime vučete vi paralele u svojoj predstavi? Pa evo, prvo da povučem paralelu, e, da je u biti tekst paralele napisao mladi gospodin koji sjedi preko puta mene, Nikola Šubić. uh Ovaj, I vuče se paralele između dva lika, Eh, koja su biti različitih svjestonadzora, različitih društvenih eh, staleža, ajmo reći, eh, koji se nađu na, na birovu, oba dva bez posla. Jedan je završio fakultet ekonomski, a drugi je završio tri ili četiri, tri razreda srednje <laughs> i u biti radi ono svaki posao koji mu dođe, mhm. onako ajmo reći više šljaker, dok je ovaj fakultetli fakultetlija, ne? I sad se tu njihove životne priče e, paralelno prepliču. odviju, tako I je, prepliču. sudbina ih spoje da e, rade na, na istom poslu. Ne? Tako je. Da budu kolege. I tu sad teče ta radnja koja traje otprilike godinu dana, koja je u jednom trenutku se prekine i e, skuži se da je u biti prošlo godinu dana i tako njihov odnos, kako se zbližavaju, pa kako se mhm. svađaju. Njihovi pogledi na svijet. Tako je, ono, tu su i dvije, e, da, evo, jednog lika igra e, Nikola Šubić koji se u predstavu zove Tomislav, a drugog lika igram ja Cileta. Ovaj, imamo još dvije cure koje igraju s nama, to su Katarina Fumić koji igra e, Tomislavu ženu, mhm. a zove se... Bivšu ženu. Bivšu ženu. <laughs> a zove se Marijana. I druga cura je Dijana Galjanić koja igra Macu, e, ženu od Cileta. <laughs> A e, paralele su, e, nastupate s tom predstavom nakon dugo vremena u Rijeci, ali niste vi, niste vi samo sjedili sa strane i čekali gdje ste sve bili. Nismo pauzirali, E, bili smo gdje nas zovu. <laughs> zvali su nas, zvali nas posuda. Sad konkretno sa ovom predstavom, ne znam, sigurno tu po primorju smo prošli 5-6 mjesta, a išli smo i do Slavonije, Županje. Županje. Sada zadnje smo nastupili sa Isječkom iz predstave na razglednici kulture u Lisinskom. Mhm. Morali smo se skratiti na 10 minuta, ali eto, uspjeli smo. Je li to bilo jako teško? A, bilo je izazovno. Da. Bilo je izazovno, da. Dosta se ovoga, morali smo sa štopericom, to, to moralo biti točno 10 minuta. Onda smo probali i onda kad smo uspjeli ispod 10 minuta, onda smo bili zadovoljni i sretni. Da, kao yes. A... Ali sve je prošlo super i jako smo zadovoljni i stvarno je užitak i privilegija igrati u Lisinsku Vjerujem, to sigurno. A osvojili ste i neke nagrade na festivalima s tom predstavom, ako se ne varam. Pa je, da, prošle godine, znači 2017. da smo prošli kao najbolja predstava, amaterska predstava u Primorsko-Goranskoj županiji na smotri amaterskih kazališta i onda smo predstavljali našu županiju na eh, festivalu hrvatskih amatera. Kazališnih amatera, Kazališnih amatera u Pazinu se odigrao i u Vodicama, mi smo gostovali u Pazinu spomen u Pazinu i Imali tamo smo par nominacija, to isto treba navesti. Da, mhm. Za najbolji novi tekst, Alen za najbolju glavnu ulogu mušku. Bio je jedan pot nominiran i za najbolju žensku glavnu ulogu. <laughs> Šta je to bilo? <laughs> To me zanima. <laughs> Glumio sam babu e, Katarinu u predstavi Europski nakurnjak. Ja zaglumio unuka njezinog <laughs> da. I dobili smo nagradu znači, prošle godine za e, vizualni identitet predstave, posebno posebnu nagradu i pozvali su nas da nastupamo na, na toj razglednici kulture u Lesinskom što sam već spomenuo. Mhm. To je nekakav kolaž, program koji traje nekakvi tri sata gdje se prikazuje najbolje od amaterizma iz, iz više područja. Jedna predstava godišnje, a toliko nagrada, toliko gostovanja na festivalima Toliko čast. stignemo. Da. <laughs> da, da, stignemo. <laughs> Bilo bi još nagrada da imate više vremena, znači. Da, onda možda i ne bi. <laughs> Jer ovako radimo kratko, ali jako intenzivno. Mhm. Da, da, se ne uspijemo se razvoditi, nego sažmemo ono najbolje. predstava je u filodramatici. Možemo za, <clears throat> možemo za kraj pozvati naše slušatelje na dvije predstave, je tako? Tako je. Znači, jedna je u šest sati popodne, predstava traje sat vremena, onda će biti imat ćemo sat vremena pauze, da opet pripremimo scenu i, ovaj, i onda u 20 sati, znači u 18 igramo jednu i u 20 da ne bi ljudi slučajno došli u šest ujutro. Moramo <laughs> naglasiti da je ipak u šest popodne i u 20, odnosno u osam sati. Oni koji slušaju radio ovo ovako kasno neće se dignuti <laughs> u šest ujutro, <laughs> sigurno. A hoće li vam to biti naporno, što mislite, tako dvije predstave jednu za drugom? Pa dobro, to još nismo nikad igrali, ali isto će biti jedan izazov. Rekli smo, ajde, pošto dosta ljudi nas je pitalo ono, kako se preko Facebooka uvijek hvalimo, naravno di smo bili, mhm. šta smo radili, ovo ono, onda ljudi koje znamo pitaju... Pa i da naši ne pogledaju predstavu napokon. Da, i ljudi ono koji nas znaju uvijek gdje ćete, kad ćete tu u rijeci, tako da... Dobili smo taj termin i sad ćemo ga iskoristiti. Da, dobrahno. <laughs> Do kraja. Da. E, za kraj, znači, filodramatika subota u 18 ili 20 sati. Tako je, svi su pozvani, je. ulaz je eto, na donacije sa Eh, geslom <laughs> ili sa rečenicom eh, daj kulturi koju kunicu ovaj, eto pozivamo sve da dođu da, eto, da nas podrže na kraju krajeva da se dobro provedu da se nasmiju jer eto to je lagana komedica jedan isičak iz života dvaju eh, likova Evo, daj kulturi jednu kunicu savršeno se uklapa u našu današnju šemu programa, tako da vas ja pozivam da date kulturi jednu kunicu i pomognete teatru, e, scena, da vam oni naprave još više ovako dobrih predstava. Evo, hvala vam Malene i Nikola na ovom intervju. i to bi bilo to. Do slušanja. Je i laku noć. Hvala. I Nije još laku noć, ostanite uz radiju Naravno.